اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo jedinom koji svu hvalu zahvalu zaslužuje, a to je Allah subhanahu wa ta'ala, jer se samo on savršenim i potpunim osobinama opisuje i samo on i svoje savršenosti sve određuje i propisuje bez imalo greške. Od njeg pomoć oprosti uputu tražimo, jer bez njega ne možemo ništa, a s njim sve mogućim ništa nemoguće nije stalno nas pomaže i razno raznim blagodatima obasipa, a svakodnevno mu uporno griješimo, pa smo najpreći da mu stalno oprosta tražimo. Živimo za vječnost. Jednu od dvije kuće vječne izbjeć ne možemo i kad bi htjeli. A uputa je karta za džennet, pa samo od njeg uputu tražimo jer koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi napravi put, tome nema zablude. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi ostavi pravedno, tome nema nikog da ga napravi put uputi. Zato nadajući se Allahovoj milosti, strahujući od njegove kazne, iz ljubavi prema njemu, težeći ka najuzviženijim ciljom, <clears throat> njegovim zadovoljstvom. Svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu anehi ve seneme Allahom dob najbolji i njegov poslanik posljednji, a zatim došli smo do grupe od nekoliko ajeta u kojima se spominje nekoliko Allahovi subhanahu wa ta'ala osobina u kojoj je Ehli Sunnet vel Džemaat spašena grupa. Sretnici na ovom novom svijetu bez sumnje ispravno vjeruju, a drugi nehti doše Allahu subhanahu wa ta'ala da povjeruju i da mu priznaju ono čime je sam sebe opisao, pa stoga na ovom svijetu lutaju, Allah subhanahu wa ta'ala je savršen gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala i kad govori savršeno govori. Allah subhanahu wa ta'ala sebe najbolje pozna i najbolje se izražava. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti prema nama predstavio nam se mnogim imenima i osobinama I od tih su i one koji, o kojima ćemo večeras ako Bog govoriti, a koje nas i tekako tiču. Prije toga, Allah subhanahu wa ta'ala ima neke od osobina koje su vezane za njegovo biće, a druge za njegovo htjenje. To jest nekim je stalno opisan bez prestanka, a neki radi, radi, radi kad, radi kad hoće neke radi kad hoće. Ili dešavaju se na osnovu povoda koje je on spomenuo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je stalno uzvišen. Stalno savršen. Stalno svemoćen. Nije to nešto danas jeste, sutra nije. I ove druge osobine koje Allah subhanahu wa ta'ala ima, on ih sta uvijek ima. Ima sposobnost tu ali prema nekome se ispore, prema drugima ne. Ili nekada bivaju, drugi, nekada ne bivaju. Jedno je mogućnost, a drugo je dešavanje. I ovo je ono što su kelamisti negirali. Svi redu. I prvi koji su ovo započeli direktno negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva dijela takozvana, su bili sljednici Ibn Kilaba, Kulaba, pardon, koji je otac Šarija pokušao da je spoji između Ahle Sunneta i Ma'atezira i Džehmija, da odgovori Džehmijama redom u onome što su pogriješili, pa je rekao potvrđujemo sve osobine koje su stalno vezane za Allahov bića, ali ne vjerujemo i moramo protevjeliti, protumačiti ne smijemo bukvalno prihvatiti osobine dijela poput spuštanja, poput uzdizanja, poput nekih drugih stvari koji ćemo večeras govoriti. Allah subhanahu wa ta'ala ima sposobnost govora. I od uvijek je ima. Jel to znači da Allah neprestano govori bez prestanka? kad hoće i što hoće to kaže. I kad ne govori šuti. I na to između ostalo ukazuje hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kojem kaže iako je nije cilj bilo osobina ali je spomenuta indirektno da je Allah neke stvari naredio pa to činite, neke stvari zabranio pa to ostavite, a on neke stvari je prešutio pa o tome ne istražujte. Tako i druge osobine se dešavaju s povodom onako kako je Allah htio, a drugačije ne može biti svakako ništa u postojanju. I Allah nas onim obavijesti. I vjernik ima samo jedan put, samo jedan izlaz, samo jedan način da kaže čujemo i pokoravamo se. Kažu u svojoj kasiri koja je izvor njihovog tevhida, i vjerovanja, sve što ti kaže lični, na slično sa stvorenjima ti to protumači. I nije bitno kako, bitno je samo da pobigneš od toga da potvrdiš. Sve što tebi liči, čuješ Allah rekao o sebi, poslani sam sam rekao o sebi, o Allahu subhanahu wa ta'ala, obavijest pardon, ti se sjetiš da ima neko stvorenje istu tu osobinu, pa žestoko pogreši se u svom srcu već uporedio Allaha na ne bila sa stvorenjima, pa se prepadneš da ga ne uporediš na jave, da ne znaju ljudi ono što zna Allah. Pa onda kaže, bježi od toga, nemoj priznat, nego reci nije tako, nego je nekako drugačije. Gdje je ovdje najveća greška? Ono što se desilo pogrešnom shvatanju, i što je nastalo u srcu. Oni ne bježe od poređenja kad bježe od potvrđivanja onoga što je Allah sam sebi potvrdio, osim zato što su već u prsima uporedili. Što su već u razumima skontali da je to poređenje. Znači, ne bi imali potrebu da negiraju. Sahabi su isto to vjerovali. Tabini u to vjerovali. Tabi tabini vjerovali. Ti došao kasnije, još ložiš ljude da bez spravila ikakvih tumače i tevile sve ono što im liči na poređenje. Umjesto da im kažeš Allah je od uvijek opisan jednom osobinom između ostalih. Lej se ke mitlihi šej. Njemu ništa nije slično. I god nakon toga potvrdim Allahu, potvrđujem da je to onako kako Allahu doliko. I da to što sam Allahu potvrdio, od onoga što, čije nam je značenje poznato, što znači ta osobina, kakvo će nepoznata, jer Allahu pripada Allahu, ne znamo sve ono što nam je rekao, znamo da to nije ničemu slično što smo mi zamislili, pretpostavili, vidjeli, saznali tako. Pa nema potrebe da bježimo od toga. Nije tako. Kad Allah kaže da ima ruku za sebe, na primjer, i tebi nam umpade da insan ima ruku, i da hajvan ima ruku. Ti joj prije svega toga znaš da Allahu ništa nije slično. I ono što sigurno možeš tvrditi, nije niko insanska, niko hajvanska, niko ova, niko ona. Kakva je onda? Kažu nije ruka. Jest ruka, Allah kaže ruka. Ne može biti nešto drugo. Ne mogu se ja iti i bolje od izraziti Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne mogu ja Allahu na udu billah reći nisi ti to mislio ti si Kao što insanu kaže kada popraviš i dopuniš. Nego kažemo onako kako njemu doliku. I tako svaka druga osoba. Bitno je da te znate da imaju osobine koji, koji, kojima je Allah stalno opisan i da imaju osobine koje su Allahove. Ali se dešavaju s povodom kad Allah hoće, vezan za njegovo htjenje. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o vjernicima i nagradi vjernicima spominje što im je sve obećao i na kraju kaže وَرِدْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ Allahovo zadovoljstvo je najveće. Najveća blagodat, najuzvišeniji cilj, najveće što ti možeš postići u svom životu je Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Šta je najveća blagodat u džennetu? Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Jel me ne sluša? Šta je najveći užitak? Medalje Allahovo lice. Velika razlika. Wallahi onaj ko jedno vidi Allaha uzvišenog u džennetu. Ko bude tim počašćena, molim Allah da nam to ne zapravi izme nešto. Ne bi mu bilo ništa gore u životu i ne bi mogu osjetiti slast u žitka da zna da će to prestati. I da je to posljednji put. Pa je vječnost u džennetu ono što ti daje daje užitak dodatni samom uživanju blagodati a vječnost u džennetu je posljedica onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao kao što je bileži Buhari, a muslim svoja dva sahiha da će Allah subhanahu wa ta'ala stanovnike dženneta pozvat kad uđu u džennet i poselamiti i reći zar vam nisam dao to i to zar vam nisam dao to i to i reće jesi i pitaće ih hel radetum jeste li zadovoljni pa će reći jesmo kako da ne budemo zadovoljni kaže ima još nešto što je veće od toga. Pa će reći zar ima šta veće od toga. Pa će im reći fa inni uhillu aneikum gadabi ja, fa inni uhillu aneikum ridvani fa la eshatu aneikum ba'dahu abada. Ja kaže na vas puštam svoje zadovoljstvo i nikada se više na vas neću rasrniti. I nakon toga svaki užitak je potpun. Neće nestati. Nema strava. Nema tuge. Nema strepnje, nema bojazni. Nema kraja. Tvoje je gotovo. Sve ono zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike kakvi su bili kad će reći mi smo se, kaže, prije brinuli u svojim porodicama kad smo bili na dunjalku kad se govori o tome kad ih nagrade u džennetu, kao što je suri Tur i na drugim mjestima. Prošlo. Brinuo si se da li ćeš postići taj najveći užitak. I dođu ljudi i kažu Allah ne može biti zadovoljan i Allah nije zadovoljan niski. I mi ne priznamo Allahov zadovoljstvo. Ima, kaže Allah je rekao da je zadovoljan, mi nećemo izaći iz da kažemo nije to tako nego ćemo kaže reći to je htjenje da nagradi. Htjenje je jedna osobina, ono smo govorili, nagrada je nešto sasvim drugo, ali Allah kaže radi Allahu anhum wa radu anh na mnogo mjesta u Koranu, to je prvi ajet koji navedem ovdje večeras. Allah je s njima zadovoljan i oni su s njim zadovoljni. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Allahovo zadovoljstvo je najveće. I Allah subhanahu wa ta'ala će džennetima reći na kraju kad im sve da, da zapečati i da poživanje bude potpuno, ja sam sva, spuštam na vas kao ovog momenta svoje zadovoljstvo. Pa se nikad na vas ne više neće razrediti. I Allah subhanahu wa ta'ala je s nečim zadovoljan. I s nečim nije. Nešto voli, nešto mrzi. Allah subhanahu wa ta'ala je s nekim zadovoljan, a ne nekoga je ljud i srdit. Kako? Kako njemu doliku je savršeno potpuno. Kako znamo da je tako? Zato što Allah za sebe u Koranu kaže. O zadovoljstvo vam spomenuo već dva, tri ajeta. Ili dva ajeta jedan hadis. Iako ovaj ajet radi Allahu anhu wa radu anhu se ponavlja u Kur'anu više mjesta. Allah je s njima zadovoljno I oni će biti s njim zadovoljni. Allah subhanahu wa ta'ala kaže لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة Allah je zadovoljan s vjernicima kad su ti dali prisegu ispod drveta. Otkad je Allah zadovoljan? Kaže, id. Kad? Predloška odreba za vrijeme kod Araba. Do tog momenta je Allah s njima postao zadovoljan. Kažu ovi koji kažu da Allahov zadovoljstvo je njegovo stvorenje, ili je to htjenje, ili maksimalno jedna od tih skupina kažu potvrđujemo zadovoljstvo, pa ga onda ili tumače ili priznaju ali kažu to je zadovoljstvo koje je vezano za Allaho biće. Allah je kaže zadovoljan da će insan biti zna, s onim za kojeg zna da će Islam primiti i na Islamu umrijet i on je konstantno s njim zadovoljan. I Allah je srdit samo za one za koje zna, kaže, da će umrijet na kufru. Konstantno. Mi kažem da Allah zna što i budućnost. Allah je znao. Ali Allah zadovoljan onda kad uradiš uzroke njegova zadovoljstva i srdite i navjernika onda i onoliko koliko radi uzroke njegove srđbe. I ne, nije šerijetski ispravno, jer Allah kaže kad su ti dali prisegu kod To je jedan od dokaza da se dešava znači, u određenim momentima, a ne prije ili kasnije. I može da traje, i može da se izgubi. To je šerijetski dokaz. Imamo druge dokaze. Hoćete reći, kažu učenjaci, da je Allah zadovoljan sa Halidu ibn Velidom kad je rasturo muslimansku vojsku na uhodu i ubio 70 muslimana, ali dio sebe da se ubije. Hoćete reći da Allah bio zadovoljan sa Ebu Sufjanom kad se bodio protiv poslanika Muhammeda s.a.v. ili s nekim drugim. Kad je zadovoljan s njima? Onda kad su Islam primio. I kad su radili još neka od dijela koje je koja povlače za sobom Allahovo zadovoljstvo ili uzrokuju, tad je s njima bio zadovoljni. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o svom zadovoljstvu, govori o zadovoljstvu sa dićima i zadovoljstvu sa djelom. I kaže, i obavještava nas u Kur'an da nije zadovoljan sa kufrom, odnosno sa narodom nevjerničkim. I nije zadovoljan sa munaficima. I nije zadovoljan sa fasicima, sa grešnicima i kaže varaditu nekom od islame dina. Zadovoljan sam da vam ova islam bude vjera, ona islam o kojem je govorio. Izvorni islam. El islam. Pa je zadovoljan sa islamom. I zadovoljan je kaže sa ashabima radijallahu anhum wa radu an. I oni su zadovoljni s njim. I to ne znači da je zadovoljan samo da ih nagradi, hoće da ih nagradi i da su oni zadovoljni samo sa džennetom. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا okusit će okus imana onaj koji je zadovoljan sa Allahom kao gospodarom. Ne samo sa džendetom i sa nagradom. i Islamom kao vjerom i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem kao poslanikom. Pa su i ljudi, Allahovi robovi, kojima je Allah zadovoljan, prije svega zadovoljni sa Allahom, a zatim su zadovoljni sa nagrom kojim je Allah pripremio. I Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan s njima i zadovoljan s njihovim dijelima i zadovoljan je s njima zbog njihovih dijela. Stoga vjernici vjeruju da je Allah subhanahu wa ta'ala se opisio osobinom zadovoljstva i da se ta osobina ne tumači. Dvojica momčića, da ne pričamo o djeci, kad trguju, jer širijski trgovina kad budu punoletni ispravni, ili u blizu punoletni u nekim situacijama, da pa pogađaju nešto, mijenjaju, prodaju, pa ga pita jesi li zadovoljan, kaže jesam. Isto tako dvojica staraca u poznim godinama. Kad nešto, neku uslugu ili trgovinu radi ali bilo šta, pa jedan drugog pita jesi li zadovoljan, kaže jesam. Da pitaš malo djeta koje zna odgovoriti na pitanje se zadovoljan sa jesam ili nisam. Ili momka, momčića ili čovjeka srednje dobe, ili onog starog, predsmrti. A šta znači zadovoljstvo? Šta bi odgovorio? Ko od vas zna šta znači zadovoljstvo? To se ne tumači. To je fitr koji ljubav. Malo dijete od dvije godine voliš da babu, voliš mamu, voli. Šta je ljubav pojma ne? Ne znamo ni mi. Kako to definiti za predsjednje? I ljudi to skontaju, definišu i to onako kako se kreće u ljudskim okvirima i često pogreši. potpuno definišu. I onda umisle da to Allah sebi potvrđuje. Ono naše ne Pa potvrđuje da negiraju Allah u tom. Da ga ne bi poradili sa stvorenjima. Allah govori o sebi, ne govori o nama. Kad nas obaveštava o svojim osobinama. Pa mi vjerujemo da Allah biva zadovoljan sa ljudima, vjernicima, i sa vjerom, islamom i sa svakim njenim pojedinačnim propisom i da Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan nego je šta ima još niz osobina, govorit ćemo o njima kasnije, sa onim koji rade suprotno tome. Pa šeheh ovdje spominje sljedeći ajti gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَقَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ubije vjernika namjerno, ne nehodice. Njegova nagrada, njegova plata zaslužio je džehennem u kome će dugo boraviti. A možemo, ako hoćete i bukvalno prevesti, vječno boraviti. Ali ovdje nećemo bukvalno prevesti, nego ćemo mi da tumačimo pa nek dođu i kažu, pa vi pričate protiv tumačenja, evo vas ovdje nećete potvrdite. A rekao se možemo jedno, možemo i drugo, jer se ajde odnosi na jedno i na drugo. Kaže, wa la'anahu Allah, wa gadiba Allahu anehi. Allah je ljud na njega. Wa la'anahu. I Allah ga proklinje. Ko ubije vjernika namjerno i pripremio mu je veliku padnju. Ja ne bih bio od onih koji izlažu šubhe, a ne pojašnjava ih, moram se vratiti na ovo vječno ili dugo boravku džehene. Na uvodnim predavanjima, prije početka tumačenja ovih tekstova, govorio sam o tome šta je tefsir, tumačenje, a šta je tevil, ono tumačenje koje mi vježimo i da riječ te'vir u arapskom jeziku može značiti tefsir, a može značiti krivo tumačenje. Ima pravo i krivo tumačenje. A svako tumačenje je skretanje sa onog osnovnog značenja na neko drugo sporedno. Ako je sa dokazom, onda je ispravno, to je pojašnjenje. Ako je bez dokaza, da je neispravno, odbija se. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu na suri Huđaraci smo komentar također radili ovdje, obavještava da vjernici ako ratuju jedni protiv drugih i ako ubijaju jedni druge, da su i dalje braća i da ih treba pomiriti. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava i kroz praksu i ashabi su na tome bili da muslimana ko ubije muslimana nije učinio kufr veliki, ali je mali. I to su dokaz. Ajat Kur'an u suri Hujurat je dokaz koji tumači ovaj. S druge strane, riječ hulu, a nije rečeno ovdje ebeda, za uvijek, kao potvrda, nego je samo rečeno bit će u džehennemu haliden. A hulud u arabskom jeziku znači vječnost i znači dug boravak. Ajeti drugi, hadisi drugi, postupak i razumijevanja ashaba nam, su, nam govore o tome da ubistvo muslimana ne ne uzrokuje vječni borat u vaku džahennemu, jer to nije dijelo kufra. I zato mi ovdje tumačimo i kažemo Halidin fiha, znači dugo će u džahennemu biti. Ali što je baš Allah rekao ovdje ovu riječ, to ne, nije neko drugo. Ulema ovdje spominje nekoliko rješenja. Kažu da se ajet može odnositi na nevjernika koji ubije vjernika namjerno. Pa će nevjernik zbog kufra plus zbog tog grijeha biti ješ u džahennemu za onoga ko halali ubistvo. A poznate li da onaj ko halali neki grijeh u islamu biva nevjernik ne zbog grijeha, nego zbog toga što ga je dozvolio. I u ime Allaha ga popisao. Ili može značiti dug boravak za onoga ko nije. Ne ima pri sebi velikog kufra, nego je vjernik, ali šeitan ga navio da ubije vjernika jer riječ hulud u arapskom jeziku znači vječni ili dugi boravak, a ajet tumači ajet, Allah je tamo rekao, i Allah je ovdje rekao, i Allah ne priča jedno tamo, drugo ovamo, nego ajet jedan drug tumači, pojašnjava, dopunjuje, a ne negira i ne isključuje. Ovdje je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo nekoliko prijetnji za onoga ko ubije vjernika namjerno. Bilo da to se radi u ime vjere, zato što neki neće da uče vjeru, pa omisle sebi da znaju, pa proglasi vjernika nevjernikom, pa ga ubije u nekakvom ratu, fitni, belaju, zato što on po njemu nevjernik, a to kod Allaha nikakvog značaja nema što si ti mislio i što si ti pogrešno nešto shvatio. Ili da se radi, ili, ili da, je bilo zbog dunjaloka, radi međe ili nečega drugoga ko se dešava kod nas, isto dođe onaj ko vjernika ubije namjerno, a ne nehotice, na primjer lovu ili nečim drugim, zaslužuje nekoliko kazni, kaže nagrada mu je džahennem, u kome će dugo biti. Pa neki učenjaci kažu, rekao je Allah vječno zato što onaj ko ubije vjetnika zaslužuje vječnu kaznu. Ali Allah izuze ovo dijelo da nije dijelo kufra, pa je ovo vid Allahove milosti da za ubijstvo dugo kažnjavo džahennemu, a ne vječno. A toliki je to grije da bi trebao vječno ubijenje. To je još jedno tumačenje. Džahennem, dug boravak. Allah je na njega ljud. Radi Allahu alaih. I ovo, zbog ovog, ove riječi je šeheh spomenuo ovaj ajet ovdje. Allah se ljuti kad ljudi grehe čini. I to je jedan vid ezijeta prema gospodaru svjetova. Kao što smo radili hadis kroz njegu tevhida, juhtini ibn Adam je subud dehra, vajne dehru kalibu lejra, vajne nahar, bi huzuri me, ezijeti me, uznemirava me sin Ademo, psuje, vrijeđa vrijeme, a ja sam vreme, ja kaže, smjenjujem dane i noći. To je jedan grijeh. Tako isto kad, kad insan radi grijehe, Allah subhanahu ta'ala se ljudi. S tim ta ljutnja može biti žešća i manja. Pa ima više od toga. Da se Allah srdi, kao što je u sljedećem ajetu spomenuto. Ali ovdje kaže Allah je na njega ljut. Allah subhanahu wa ta'ala ne kažnjava iz milosti i ne kažnjava iz zadovoljstva. Ne ukažnjava iz svoje srđbe. Pa su neki protumačili sržbu ili ljutnju kao htjenje da kazni. To ono što proizilazi. Kada ih pita zbog čega niste potvrdili ono što sam se je potvrdio, kažu zato što je ljutnja širenje vena, punjenje krvlju, crvenu licu, napuhanost očiju i onda ostalo. Kažu mi učinjac odgovor je dvostruk. Prvo to je ljudska ljutnja, a drugo to nije ljutnja, to su posljedice ljutnje. Ljutnja ono što se desi u srcu. Pa se onda pokaže i na tijelu, pa se onda pokaže na dijelu. Onda ti i uradiš odlično nešto, zato što se ne ljutio. Prvo ljutnja je u srcu ni nju ne možemo pojasniti. Drugo, i da je to ljutnja, to je ljudska ljutnja. A mi vjerujemo da Allah njemu ništa nije slično. Jer nije ništa mu slično. I vjerujemo da je Allah, Allahu kad za sebe kaže da se ljuti. Pa se ljuti onako kako njemu dolikuje i nije slična njegova ljudnja njegovim stvorenjima. Ali bela je da ti ko vjernik živiš i radiš nešto za što znaš da Allah ljut na tebe Da je samo to kazna bilo bi dovoljno. وَلَعَنَهُ Allah ga proklinje. Kaže šehhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, proklinje ga riječima, kaže mu proklet je ta i ta. Što znači udalite ga od moje milosti. Pa ako je on nevjernik, onda biva totalno udaljen od dženneta u potpunosti. A ako je vjernik, biva mu zabranjen ulazak u džennet shodno grijehu koji je činio onoliko koliko Allah odredi da je težak taj grijeh. To znači Allahovo prokletstvo. Kad se kaže ver, vjernici ga proklinju, meleci ga proklinju, šta to znači? Oni dove Allahu da ga prokune. Kad Allah prokune, on kaže i da ono bude. Onaj ko uradi dijelo koji izaziva Allahovu ljutnju, ili Allahovu srđbu, ili Allahovu proklestvo. Je li to trajno? Ne. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da onaj ko se pokaje, kao što je tamo u opisu robova, milostivog, illa men tabe wa amena wa amina amenan salihan fa unaike yubadilu Allahu sajiatihim hasanat. Oni kaže, osim onaj ko se pokaje i vjeruje, i radi dobra djela, tako ime će Allah hrđava, loša, u dobra pretvoriti. I tad prestaje sržba i nastaje zadovoljstvo. I dolazi milost. I dolazi nagrada. Omer radi Allahu anhu, čini mi se, ili nekom od drugih asaba kojima, kojima je obećan džennet, bivalo je rečeno kasnije, poslani se sam umro obećati džennet, a ti da strahuješ, plačeš. Pa kaže, šta ti znaš, možda sam posle njegove smrti uradio neko djelo zbog čega se Allah na mene rasrdi. Pa ne gubim nadu u milost, a ne, Boga mi nisam ni siguran u kazni. I to je ispravno vjerovanje. Da kad postigne zadovoljstvo, možeš ga izgubiti. I da koliko god zaglibio je Allah subhanahu wa ta'ala provocirao, bihuzurio, ljutio, srdio, uvijek ima izlaz. I Allah subhanahu wa ta'ala čeka noću i danju ko će se pokajati, da mu pokajanje primi hvala uzvišenom na tome. U sljedećem ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُ لِدْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ kao što je suri Muhammed. Zato je kaže što su oni slijedili ono što Allaha srdi. Ovo je malo jače od ljudi. A prezirali ono s čim je Allah zadovoljan. فَأَحْبَطَ أَعْمَانَهُمْ Pa im je dijela poništio od dijela koje izvode iz vjere je da voliš ono što je suprotno islamu totalno, bilo koji vid kufra, ili da mrziš nešto od Allahovog šarijeta. I od dokaza za to pravilo je ovaj ajet i sure Muhammed. Kaže, slijedili su ono što Allah, s tim Allah nije zadovoljen. Bilo se radi u vjerovanju, u akidi, ili u sistemu, ili u nečem drugome. A kaže, prezirala se ono s čim je Allah zadovoljan, pa im je dijela poništio. To jest, neće im primiti na sudnjem danu, ništa od toga. Ako su ima bili vjernici, više nisu. A ako i nisu bili vjernici, rade neka dobra djela po hadisu. Po hadisu je pojašnjeno da će biti zato isplaćen na, onom, na ovom svijetu, a na onom neće imati ništa. Što se tiče dobrih djela koja su vezana za dobročinstvo i tome stvari. Ovdje je dokaz da se Allah srdi, ne samo da se ljudi. Kad je slijedili se ono što srdi Allah. A prezirali se ono što im je Allah zadovoljna. Pa ih također je dokazao Allahovo zadovoljstvo. Nakon toga šeheh spominje tri tri ajeta koji govore o tome da Allah subhanahu wa ta'ala govorili smo o tome da Allah voli. Imali smo des čitav o tome koga Allah voli. I ono što je šeheh spomenuo da se zrobina smo protumačili. Ovdje spominje da Allah subhanahu wa ta'ala neke stvari ne voli, mrzi, prezire, jako mrzi, mnogo prezire i da to ima stepen. I osnova je da Allah subhanahu wa ta'ala voli i zadovoljen je sa imanom, sa islamom i onome što je od njihovih ogranaka. I onima koji su na tome. I to onoliko koliko se toga drži. I Allah ne voli kufr. I Allah ne voli kafir. I Allah ne voli grije. I Allah ne voli grešnik onoliko koliko griješi. I u momentu kad insan griješi, Allah to ne voli, Allah to mrzi ili prezire, Allah se na insana ljuti onoliko koliko zasluži Allah je pravedan. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o faraonu nakon što se on prsio, hvalio, ponižavao, radio što je radio, a znao mi svi ko je faraon. Pa nakon što je vređao Musa i govorio kako on ima državu i rijeke teku i ovo i ono, sad sam ja, kaže, boli. Zar nisam ja bolio od ovog što poniženo koji ne znam da, da, da priča kako treba i tako dalje. Allah kaže, فَلَمَّا آسِفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ Kad su nas šestoko ne ljutili mi smo im se osvetili i sve do zadnjeg smo ih potopili. Esef, spomenut ovdje. Pa neki kažu, e, eh, ovo je dokaz, sad će oni morat protumačiti. A to obično govori ljudi koji ne razumiju arapski jezik, kako treba, makar bi arapi. E to je jedan poseban jezik. I učinjaci jezika se vraćaju na jezičke osnove da pojasne ono što je spomenuto u Koranu. Pa kažu, Esef je kod nas tuga. A mi znamo da Allah ne tuguje. I da je to kufr pripisati Allahu tugu. I da je to manjkavost. I nigdje Allah nije spomenuo. Na tom složno će jazio, nema tuge. Allah ne tuguje. Pa kažu ovo da Allah kaže kad, kad su me rastužili, ja sam im se osvetio i kaznili. Kažu sam skučenjaci, Esef u arabskom jeziku znači tuga i znači žestoka ljudne, najveća ljuti, srti se, pa... Odnosno, zašto prezir, pardon. Pa kad su dobro, znači, kad ih Allah dobro zamrzio zbog onoga što su radili, onda im se osvetio i sve do zadnjih ih potrebio. Kad su sprovocirali Allah, subhanahu wa ta'ala. A faraon je bio faraon i znamo sve što je radio. A faraon ne bi bio faraon da nema faraonske savjetnike. Kad su mu rekli između ostalog na početku samom, da će spustit Musa i njegove nesljednike da rade šta hoće, da omalovažavaju tvoje, tebe i tvoje, tvoje božanstva. Pa je onda on odredio da im se posebno sveti i odlučuje na redu i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem majetu kaže, kad govori o munaficima, koji su izostali iz bitke u suri Teube sa namjerom da se pravdaju poslaniku sallallahu alaihi sallam onim opravdanjima koja su koristile oni koji su bili opravdani. Bilo je bolesni, bilo je slabi, bilo je ljudi slijepi, bilo je ljudi koji su imali određene opravdanja druga. Prije bitke su došli poslanik se najavili da imaju te stvari, poslanici su sam ih opravdali. Bili su monafici koji su išli, oni su manjina, i bili su monafici koji nisu htjeli ići, i govorili su nemoj ići, neće ni ovaj, neće ni ovaj, neće ni onaj, pa ćemo reći imali smo mi ta opravdanje. Allah subhanahu wa ta'ala između ostalo kaže ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين Allah je bilo, Allah je mrzio da ih pošeli. Pa ih je zadržao. Allah dao da ostane. Pa je rečeno, kaže, ostanite sa onima koji sjede. Sjedite sa onima koji sjede. Pa ovdje jedan od dokaza, ima ih puno, i u hadisima, da, Allah, da je Allahu nešto mrsko. Kao što je kod Buhari, odnosno kod muslima, sahih. Vakire helekum qina wa vakar. Allah mrzi kod vas, rekla, kazao. Ili drugi stvari. Allah neke stvari mrzi. I Allah je bilo mrsko, Allah za sebe kaže da ih pošalje boj s vjernicima, pa ih je zbog toga Allah dao da oni ostao. A neki je postao. Pa su napravili što su napravili, smijavali se i objavi Allah druga ajde a ove nije. Pa je, kaže, bilo rečeno, ostanite s onima koji, sjedite s onima koji sjede, pa su ulema razilazi da li ovdje, znači Allah rekao, kaderom, odredbom, neka sjede, pa su zato i ostali. Ili se ovdje odnosi da su oni jedan drugim govorili, ono, nije taj išao, nemoj, niti, neće, ni ovaj, neće, ni ona, ne moramo, znaćemo se, znaćemo neko opravdanje i tako dalje. Bilo kako bilo, ovdje je dokaz da Allah neke stvari mrzi. Mrsko. Ne mrsko u smislu lije. Nego mrzi da to se desi pa se i ne desi. I Allah subhanahu wa ta'ala sve što radi, radi iz mudrosti. Pa spominje mudrost na kraju, kasnije u sljedećim ajetima. Kaže da su izašli s vama, samo bi vam bili na teretu, samo bi fitno pravili. A ima među vama ljudi koji ih slušaju. Napravili bi nere, bili bi problemi. Pa je to od razloga zbog čega Allah nije htio da ih pošalje, da izađu. A neki su izašli. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u posljednjem ajetu kojeg šeheh ovdje spomenuo u dijelu ajeta iz sura Saf. Ja i ohal ladejna amenu nime takulune ma la tefanu. Ovi koji vjerujete. Zašto govorite ono što ne radite? Kebure makaten inda Allahi en tekulu ma la tefanu. Kebure velika. No, puno. Nakt. Nakt je žestoka mržnja. Najveći stepen mržnje. Sam poslije moraš mi jeziku to je nešto žestoko. Ti možeš mrziti, možeš prezirati nešto. Ovdje kaže puno Allah žestoko mrzi. Kad je doslovno, bukvalno prevodili. Znači, ta najveći stepen i još kebure. Mnogo. Toliko je Allahom mrsko da govorim ono što ne radi. Povod ajeta još bolje objašnjava ovu stvar da razumijemo. Ovo nije samo kad insan nešto kaže, jer često mi citiram ove stvari čovjeku koji je nešto mislio pa se predomislio. A ima pravo na to insan. Povod ako skonta da to ne valja tako. Ima neke planove drugi. Pita ga što si ono govori, on ti objasni, ti si dužan da prihvatiš. Nego su vjernici govorili da hoće nas Allah uputit na nešto ili postane sa svem što je od najdražih Allahu dijela pored imana. Pa im je Allah objavio borbu na Allahovom putu. Pa su neki se rekli što će nam sad tu. Za nije moglo kasnije i tako da ne. Pa ih Allah poziva i kaže, o vjerni, zašto jedno govorite, drugo radite? Allahu je mrsko i to Allahu mrsko, maksimalno, najviše da jedno govorite, drugo radite. Koliko je nas govorilo, kad bi nam Allah dao to i to, bili bi ovakvi i onakvi, kad bi imali priliku, blago onim u tom gradu imaju to i to, mi nemamo, pa kad mi dobijemo, kako cijenimo, šta radimo, kako se obhodimo, bilo koja blagodat. Svako od nas sad može se sjetiti mnoštvo stvari za koje nekad Allahu dovi, više ne dovi, što ne dovi, to što ima. I navikuo se kod da moraju biti, kao da nikad nije nisu mu nedostajale do te mjere da je traže od Allaha. Ne cijeni, ne zahvali, koristi ju. Allaha moliš, daj mi, govoriš kad bih imao, ja bi ovako i onako dobiješ, ušutiš se što bi rekao kod nas. E to Allah posebno mrzi. Do te mjere da u suri Taube spominje da je neke zbog tog dijela kaznio vječnim nifakom, Na umru komunafici pravi. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ima ljudi koji su Allah obećali, koji im dao svoje dobrote, od nafake, kaže, dijelit ćemo, bit ćemo dobri ljudi. Pa kad im je kaže, dao behilu bihi wa tavalla wa hum ma'ridun, prvo su bili škrti, nisu dijelili, a i okrenuli se od vjere polako. Fa a'qabahum nifaqan fi kulubihim ila jevmin jel qavnehu bima ahlefu Allahe ma ba'duhu bima kanu jeksibun. Pa je Allah dao kao kaznu nifak u njihovim srcima do dana kada ga nesretnu. Gotovo. Zapečeće na srce. Zato što su, kaže, prekršli ono što su Allah obećali i zato što su mu lagali. Zato što su lagali. Čovjek dobro treba da kontroliše i šta misli, a kamo ne šta govori. Jer može biti iskušan. Pa ako ne uradi teško njemu, još na ovom svijetu prijavljamo. Ljudi koji su i tekako saburli u ne, neimaštini i time Allah s njima zadovoljan bio u tom momentu, gdje su maksimalno radili ono što Allah propisao za takvo stanje, kad ih Allah iskuša bogatstvom, to bude sebe da ostavljaju neke propise, da smanje pokornost, da zaborave zahvalnost i tako dalje i tako dalje, pa bude i da nisu imali. Na primjer, ili obratno, ili nešto drugo, znanje, pokornost, vjera. Koliko imamo ljudi kojima je Allah dao blagodat da nauče Kur'an na pamet, tražili su to, a zato Boga mi treba malo je reći decenije da se dobro savlada i onda se počne zbog toga ohalikan ljudima. Šta mi ti imaš, priča sufar i ne znaš. Naučite prvo sufaru pa nam onda govorite. Ili to mi je slične stvari. Neka to ima smisla, jer čovjek koji priča o vjeri ne zna sufar ne treba o vjeri pričati. Ali kad te upozori insana grije za koji ti znaš da, da je u pravu. I on zna da je to grije. To što si hafiz ništa ne koristi. Pojent ove priče je da nije bitno samo imetko ovom, bilo koja blagodat od najveće do najniže. Na njoj, prema njoj se treba biti oprezan jer to je iskušenje. Na njoj se mora biti zahvalan. I treba insan da fazi šta misli, šta govori, kad bi, kad bi, jer doće vakat kad ćeš dobiti, pa će se onda vidjeti, vidjet će ljudi, Allah svakako, kako postupaš. Iako je insan zaboravio, i ako si ti zaboravio, znaj da Allah ne zaboravlja. Ovdje u ovim pet ajeta koje smo večeras onako kako Allah dozvolio je htio prokomentarsali, potvrđuje se Allahu subhanahu wa ta'ala osobina zadovoljstva, to da se Allah ljuti, to da se Allah srdi, to da Allah subhanahu wa ta'ala nešto ne voli, to da Allah subhanahu wa ta'ala puno, žestoko ne voli, to da se Allah sveti to je skažnjava za grije. Kao što je slučaj sa Faraonom bio. Jedno od njegovih imena je al muntaqib onaj koji se sveti. Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja, je sve milost. Njegova milost je pretekla njegovu sržbu. I to je velika blagodat, od koje imamo koristi mi. Allah subhanahu wa ta'ala također odgađa, ali ne zaboravlja. I često Allah subhanahu wa ta'ala pusti ljude za koje zna kojim su putem krenuli da se neće od tog puta vratiti taj loš put, da dobro zalive, dobro zarade belaje. Pa ih sačeka nekad na dunjalku, a svakako na ahiretu, pa im sve to naplati. Odjedno. Pa ta kazna bude bolna. I Allah subhanahu wa ta'ala na kraju sura Ibrahim o tom govori. Na zadnjoj stranici vratite se pa ćete vidjeti. između ostalog. A pa došlo je u hadisu, kad vidiš roba, da griješ i ustrajno, a da mu Allah stalno daje i povećava blagodati, zna da je, zna da je to isti drač. To jest postepeno približavanje Allahove iznenadne kazne koja dolazi od jednog pa bude bolna. Je se nakupilo svega. A nas Allah subhanahu wa ta'ala pomoni i sačuva. Kako izbjeći Allahovu sržbu kako postići Allahovo zadovoljstvo. Rekli smo, Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan sa islamom. Jer kaže, lijevme akmentu lekom dinekom, akmentu alaikum ni'meti wa raditu lekom il islami dina. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio i blagodat svoju se vrši, zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Islam o kojem je govorio u tom momentu. Onaj kojeg je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam premio ashabima i pokazao i sve od Islama što je, to vodi Allahom zadovoljstvo. I sve što je u Islamu zabranjeno, shodno je čini to grijeha, to udarava od zadovoljstva, a vodi ka Allahu o ljutnji, srđbi, preziru i tako dalje. I na kraju bolno je Zašto baš potenciramo ovaj ajet i ovaj islam? Zato što je poslanik sallallahu alaihi ve sellem napomenuo i rekao ko bude od vas živio, vidjet će mnoga razilaženja. Na vama je, naređujem vam, alejkum, bi sunneti, da se držite mog sunneta i sunneta mojih pravednih halifa nakon mene. Uhvatite se za njega i stisnite se kutnjacima i dobro se pazite novina, jer svaka novina je novotarija i svaka novotarija vodi u zabudu ili zabudu. U jednom rivajetu je da svaka novotarija, zabluda vodi u vatru. Kaže poslanik sa zem šerrul umuri muhrefatuha.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 Jer, braću moja, da ashaba je bilo grijeha. I bilo je ashaba koji su bičovani zbog alkoholizma i kamenavani zbog bluda. Allah kaže u dobru da ih slijediš, ne u svemu. radijallahu anhum wa radu anhum. Allah je njima zadovoljan i oni su s njim zadovoljni. S kim? Koliko ima kategorija spomenuti? Tri. Koje su to? Ja. Dalje. Nakon. I kuću Znači, ashabi dvije kategorije, muhađira i ansarija, i treći oni koji slijede od dobro. To možemo biti ajti. Šta dobivamo? Allah je zadovoljan s nama i mi smo s njim. Kad? Ako budemo ashabi slijedili od dobro. I onda spominje da im je pripremio dženevske bašće, koske rijeke teku, u kojima će vječno boraviti al el al azim. To je ogromna pobjeda, kaže Allah subhanahu Čovjek kad čini grije, treba biti svjestan da će Allah na njeg ljuti. da Allah to mrzi. I time će lakše i prije ostaviti grije. Kad se pokaješ, ne samo da se iščupo iz tog balaja, a to je najveći balaj, nego Allah je zadovoljan i voli pokajnike i raduje se pokajanje pa si odmah prešao iz jednog najgoreg u jedno najgore stanje. Dobio si puno. I tako se postiže Allahovo zadovoljstvo. A ne možemo živjeti, okom trepnut, na se srce ne može kucnuti. A kamo li klanjati, postit, grijeh, ostaviti, dobro uraditi, osim da nas Allah subhanahu wa ta'ala pokreni i pomogne. I zato je na nama da prvo srcem se okrenemo prema Allahu. A zatim da ga molimo stalno za učvršćenje, za pomoć, za povećanje. Da ga molimo kao što ga je bojao poslanik sa sem. Es'aluke ridake val džennete o makarre bejneha, wa e'udhu bike min sehatike wa minan nari wa min makarre bejneha. Molim te za tvoje zadovoljstvo i džennet i ono što njemu vodi. I da me sačuvaš od tvoje srđbe i džehennema i onome što tome vodi je ovo jedan od najboljih doba. Čovjek je trebao namaz propustiti, a ne dovije. Obuhvatilo je sve i vodi ka najvećim cilju na kraju. Da budeš svjestan da stalo da Allaha tražiš, da ne misliš ako te je danas uputio da si završio. Jer možda je danas tobom na sutra će biti srcito. I uputa nije ni naša sposobnost, ni naše nasljedstvo, ni nešto drugo što smo mi dobili, radimo što hoćemo nego je to najveća blagat, najveće iskušenje. Trebamo biti zahvalni srcem i jezikom i stalno Allahu govoriti i zahvalivati na uputi i moliti Allaha i ne njega se osloniti, a ne na svoje nekakve sposobnosti da će nas Allah učvrstiti na to i da nas Allah, na tome, i da nas Allah učvrsti na tome dobiti, pa ćemo inša Allah u džennetu uživati. Molim Allah usvišno da dok živimo sebi i drugima dobro činimo, a kad presjedimo na smrtnije muke budu zadnje muke koje sjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهدى